Ezabuli yankaga naitano Ruanga omukama webirumo Waitu ruhanga waishirizibwe omulisiyoni Ebyo twakuraganishize tubigobeshereze Aulira enshara zaitu abayiwe Buli muntu arayijaga aliwe kutongana entambaraze Oro entambara zitukanyao otugarulira muberwa oboronka okamweyikya abone kutura omuli nyakabuga zawe itwe turasanirwa birungo byomwawe emigisha ya rwensinga yawe entakatifu otuoroza ebyokutangaza oturokora waitu ruhanga murokozi waitu niwe shubi yensi yona nenyanja kuzigoba anzindo omubushobora bwawe okanga amabanga wayurekya amani gawe ago kushobeza atebe kanisa enyanja abaiwe niwe ochuleza amayengo nabantu obatebe kanisa kityo ensiona netina ebikorwa byawe ebyamani Ebigiro byawe nibiretera ensi yona ebyera bingi. Wabukire ensi wagiyeza bagiyeitongo yaganagana emiga wagiduza amaizi ensi wagishoboza kweza emyaka kubaniko wagiteka tekeire ogwisenjura nyingi umumalime ogaijuza enjura goroba eitaka olyorobesa enjura awamamera gakura aro burungi bwawe emyaka eyera akakwekwe hona mbali olikugya ushangayo omwero amalisi zogajure amayo gentama obushozi ebyera biralire kubuyita enyea zijwire ntama buli ruhanga emyaka tena bugyo nibahoya nibashanduka